Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. April 23, 1979 Itinalagang Auxiliary Bishop ng Archdiocese ng Capiz, si Bishop Vicente Navarra. Matapos ang walong taon, itinalaga siyang obispo ng Diocese ng Kabangkalan sa Negros Occidental. Taong 2001, Naluklok siyang pinuno ng Diocese ng Bacolod magpasangga ngayon. Isa si Bishop Navarra sa mga palabang obispo na sumisigaw na ilabas ng pamahalaan ang katotohanan sa lahat ng aligasyong ipinupukol sa administrasyon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.